Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 3, 1904 Isinapubliko ng Vatican ang ikalawang encyclical ni Saint Pope Pius X na may titulong Ad Diem Ilum Letissimum kung saan tinalakay dito ang Immaculada Conception na uno nang ipinoklama ni Pope Pius IX bilang dogma ng simbahan noong 1854. Ang Immaculada Concepcion ay ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa Panginoong Heso Kristo ng walang bahid ng kasalanan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 多多